поснулім світі. Вітю, Віра подивилась на мене і ворухнула плечима. Назвімо це голодом. Я жила на світі, може, кілька лиш місяців, кілька місяців пам'яті, як знаєш, кілька грамів золота стоне піску. У мене таке враження, що додався іще один день, це ти мені додав його. Віра повернулась обличчям до мене, і я подумав, що не може так бути, не може, щоб вона пішла від мене цієї ночі. Віро, сказав я, давай поженимося негайно, доки ще не почалась світова війна встигнемо. Самими губами всміхнулась Віра. Війни не буде. Читай газети, там уже писали про це. І вона поцілувала мене. Телефонна розмова. Доброго дня, Вікторе Григоровичу. Це Степан Федорович Голубничий секретар Гринівського райкому. Що поробляєте, коли будете в нас? Ще сам точно не знаю. Головні напрямки мого життя означено назвою поетичної книги. Пам'ятаєте Ярослава Смілякова? Робота і любов. І чого у вас більше? Роздумів про те і інше. Я вже не вмію розділяти. Всі мої знання про світ зростаються в одне всі враження теж. Чую, як у Гринівці тешуть камінь для монумента, а по заводу Воровського ходить луна. Що ж напишемо на тім камені? А це негайно? Не те, щоб негайно, але ми доволі зволікали, і час мати вже хоча б загальне уявлення про пам'ятник і напис на ньому, про те, кому цей пам'ятник і поіменно. Бо чи була взагалі війна, на якій гинули взагалі люди? Ну, це ви даремно Віктора Григоровичу. Ви ж самі казали, що все на світі поєднано і не буває взагалі поетів, взагалі героїв та взагалі монументів. Хоч перші ваші вірші були саме про взагалі. Ви не вірите в еволюцію, Степане Федоровичу? Чому ж вірю? Але я матеріаліст. Моя віра завжди тримається на знанні. Нам треба з вами дещо доз'ясувати і порозмовляти про чимало різних речей. Тут зараз у нас шеф із заводу імені Воровського. З ними також побалакаємо, бо їхній пошук багато що прояснив. Зупинка за мною? Чому ж за вами? У нас? спільний рух і зупинки спільні. Приїздіть, Вікторе Григоровичу, порадимось, деякі документи проглянемо. Як ви кажете, в Ярослава Смілякова звалася збірка? Робота і любов. Приїздіть, побалакаємо про те і про інше. Інтелігенти. Вікно стукнуло. Білий прапор капронової завіски, підхоплений протягом, стрепенувся і за малим не дістав до нашого столика. З вікна впало щось скляне і з брязкотом розсипалось на підлозі. Повіяло вологою і тим холодком, що торкає землю після тривалих дощів. Гарно, що ми в цім кафе заховалися продовжимо наші ігри, сказав я і взяв чорну пляшку шампанського етикеткою в ліву долоню. Офіціантка вже кілька разів пропонувала відкоркувати шампанське, але я сказав, що сам впораюся з такою роботою. Нахиливши важку посудину в бік сусіднього столика і розкручуючи дротик, я спитав, не підводячи погляду.